السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث الثالث والستين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض خرجه الترمذي وابن ماجه hii hadithi ya leo ambao ni hadithi ya sitini na tatu hadithi hii inazungumzia takriban mambo mawili jambo la kwanza inazungumzia kuhusu alkafaa kafaa na jambo la pili yalizungumzia ni kuhusu hukumu tazwiji al hukumu tazwiji al-kufr kwa hiyo hadithi imebeba masala mbili masala ya kwanza inazungumzia kuhusu kafaa kafaa kwenye ndoa ni nini na nini ukufu kwenye ndoa ni vipi je tuangalie hawa wanalingana nini na nini ndo tuwaozeshe na masala ya pili ni kwamba kufu akipatikana wa mwanamke akapata mwanamume ambaye ni kufu yake ni nini hukumu ya kuwaozesha nini hukumu yake je yajuzu wali akatae au la haya ndio masala yako kwenye hii hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مبكي أبو هريرة رضي الله عنه سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم akiposa kwenu nyinyi man tardhauna dinahu wa khuluqah mwanamume ambaye kwamba mumeridhishwa munamridhia dini yake vile vile munaridhia khuluqi yake fazawijuhu mozesheni mwanamume kama huyo basi mozesheni akija akiposa msichana wenu na mwanamume mwenyewe mnamridhia <clears throat> mnamridhia dini yake na khuluqi yake dini yake na khuluqi yake basi huyo muozesheni illa tafalu mkikataa kumuozesha huyo ambaye ndiye kufu yake na mmemridhia mkikataa kumuozesha huyo mkasubiri mwingine basi mjue takum fitnatun fil ardh subirini fitna msisubirini mume mwingine msisubiri mume mwingine subiri ni fitna wa fasadun arid na fasadi nyingi kutokea. kwa hiyo hadithi imebeba amri na onyo hadithi imebeba amri fazawiju amri alafu imebeba na onyo tukikataa kumwozesha mtu huyo mafsada yake ngani yale mafsada yalivyo mengi mpaka mtume hata hakutaka kuyataja akasema wa fasadun arid fasadi itakuwa nyingi kabisa hata hakuanza kuhesabu fasadi hii fasadi hii fasadi hii hakufanya hivyo ametumia kilma cha kuonesha kuna mafsada mengi sana yatatokea tukikataa kumwozesha kufu ya mwanamke hii ndiyo taujihi alotupa mtume wetu alayhi salatu wassalam <clears throat> sisi tukikhalifu haya <clears throat> tukaa tuna yetu mengine alafu natija ikaja mbaya fala yalumanna illa nafsa hakuna mtu akumlaumu jilaumu nafsi yako jilaumu nafsi yako jilaumu nafsi yako kwa sababu umepewa maagizo na mtume wako wewe ukayaona maagizo mengine kwa wewe ndio bora zaidi ukayafata sasa wakati wa hasara mlaumu huyo mwingine aliyomfuata usilaumu sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheria yetu iko safi iko masum wala haikosei kwa hivyo hayo mengine uliyotafuta wewe ndio yaliyokosea lakini haya aliyokuambia mtume wako haya hayakosei haya ni yenye kuswibu kwa sababu mambo yote yako mikononi mwa Allah subhana al-umur biyadillah na Allah subhanahu wa ta'ala anafanya analolitaka ukifuata mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikia mazuri atakuwafikia ya khairi na hautaona hasara na ukifuata ya mwingine si ya mtume wake basi utakayokuyapata juu utajilaumu nafsi yako قوله aliposema aliposema mtume sallallahu idha khataba idha khataba ay talaba minkum an tuzawijuhu ndio maana khataba akaja mtu akaomba msichana kwako umuozeshe hiyo ndio inaitwa khataba maana yake ay talaba minkum mwanamume akiomba kwenu nyinyi an tuzawijuhu muozeshe hiyo ndio inaitwa khitba waswahili usema kuposa kuposa qawluhu man tardhauna man tardhauna dina man tardhauna dinahu ay man tastahsinuna dina ule mnayemuona dini yake ni mzuri tardhauna dina ay tastahsinuna dina tastahsinuna dina yule mnamuona dini yake ni mzuri mnayemuona dini yake ni mzuri huna yati sual uzuri wa dini ni nini lazima tujue tumeambiwa tuangalie uzuri wa dini huo uzuri wa dini ni upi ni kitu gani uzuri wa dini uzuri wa dini ni uzuri wa itikad kwa sababu ndio aslu din dini dini yote ni itikadi uzuri wa dini ni uzuri wa itikad na uzuri wa af'alul jawarih uzuri wa itikadi ndani ya kifua chake ndani ya moyo kuwe kuna itikadi mzuri safi na uzuri wa vitendo طيب waweza kuniuliza swala mimi siuoni moyo wa mtu nitajuaje ndani ya kifua chake kuna itikadi mzuri nitamjua kwa matendo utamjua kwa matendo kwa sababu mtume sallallahu ashakwambia idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu moyo ukiwa mzuri wallahi mpaka sura ya mtu huwa mzuri nichunguzeni wale watu wenye roho mzuri billahi alaikum mpaka sura zao taziona zangara kwa nini kwa sababu ndani ya kifua chake moyo wake una itiqad una iman utamuona mpaka uso wa ngara hata akafa hata akafa maiti yake ukiitazama utamwona nini angara mzuri na ni mzuri wa vitendo kwa hivyo moyo ukisulihi mwili mzima husulihi ukawa mzuri kwa hivyo usipate tabu ukitaka kujua dini ya mtu angalia matendo yake kwa sababu matendo hufuata moyo ulio ndani ya kifua kwa hivyo yale matendo yake yatafichua itikadi yake hiyo jambo la kwanza jambo la pili jambo la pili wa khuluquhu wa khuluquhu ay muasharatuhu khuluquhu maana yake nini muasharatuhu tangamano lake zuri ushawahi kuamiliana naye ukamwona ameamiliana naye vizuri siku moja au siku nyingine unaweza bwana fulani namna gani ah fulani mashaallah mimi nishaamiliana naye mashaallah muashara wake mzuri khuluq yake mzuri hayo mambo mawili yakipatikana ndo mtume asema basi mwanamume huyo mwozesheni qawlu aliposema fasadun arid yani msipofanya itatokea fasadun arid ay kathir al-arid yani al-kathir al-kathir tusipofanya hii taujihi itatokea mafsada makubwa moja tu ya haraka katika mafsada zake ni kwamba ule mwanamke umemnyima kufu ukaenda ukamwozesha mwanamume ambaye si kufu katokea mateso baadaye sasa pale huwa umemdhulumu binti yako wallah umemdhulumu haki yake aliyopewa na kisheria nayo nini kupata kufu yake wewe umemnyima ule kufu kwa sababu ana kadha na kadha na kadha ukamkubali mwingine ambaye si kufu na yeye haendani thumma baada dhalik ukaenda ukaozesha upatie masiku machache خلاص tahal amr intaha limadha kwa sababu wewe mwenyewe umekhalifu taujihi ya mtume hapa sasa shauri yako usijilaumu ila nafsi yako wewe mwenyewe hadha hu hivi ndivyo wahi unavyosema fi hadha الحديث fawaid hapa hadithi kuna fawaid muhimu jida fi hadha alhadithi fawaid alfaida alula الفائدة الأولى الحديث دليل على وجوب تزويج صاحب الخلق والدين الحديث دليل على وجوب سخياري آه، وجوب على وجوب حديث دليل كونيشا كونش نيلزيم كوزشوا من الدين نخلق وسامتون لتو أمري فزوجوا أمري خليف أمري أمتومي umeacha wajibu fulani wewe kama wali ukakhalifu hii amri utawacha wajibu wala usiniambia mimi oh mamake hataki ha, mama si wali tangulini wali kwa mama tangulini wali kwa mwanamke hakuna na mbele hadithi inafuata ni hadithi tutaona kwamba wali hawi mwanamke kabisa sasa ukiniambia mimi oh kina mama atakwambia la wali si kina mama wewe ndo decision ya mwisho wafanya ni baba mama atachangia atachangia atakayochangia sawa sawa lakini mwanamume ndio faslul khitab yeye humaliza na ikija kwenye lawama hatolaumiwa mama ah utasema ah mama yake ndo amemchagulia la utalaumiwa wewe wewe ndio walii wa mwanamke na sisi kisheria tutakushika wewe tutakushika bila shaka kwa hivyo الحديث دليل على وجوب تزويج صاحب الخلق والدين ni lazima mwenye dini na khuluq aozeshwe ma lam yamna mana madamu hakuna kiziwizi kama hakuna kiziwizi kama kuna kiziwizi basi si lazima itakuwa hichi kiziwizi kimeziwia kiziwizi kama nini mwanamke asema sikumpenda hajaniridhisha خلاص hapo sawa ndiyo ana khuluq ana dini lakini mwenyewe kwamba mimi bwana sijamtaka hapo sawa hapo sawa itakuwa umerudisha amri ya mtumi kwa amri yake yeye mwenyewe mtumi nyingine kwa sababu yeye ndo alituambia tusilazimishe wanawake kwa hiyo itakuwa hii amri ya mtumi hapa umeirudisha kwa amri ya mtumi nyingine kwa hiyo hapo hulaumiki kwa sababu kuna mawane kuna kiziwizi cha kutozeshwa au pengine ndiyo ana na dini lakini ni mgonjwa hawezi jimaa sasa ukaondoka mmoja ah huyu bwana na khuluqa na dini kuna maana huyu hawezi kupeana hukuku za mwanamke shtafa kisha baadaye vita mashtaka tadharub matusi kutukanano ya nini yote hayo la kama kuna maana min almawana ya kuziwia ndoa hapo yajuzu kukataa kwa sababu pia sharia imekuruhusu ukatae kwa kuna sababu lakini mwanamume yuko sawa sawa si mgonjwa mzima ana khuluq ana dini na mwanamke ana raghba asema mtaka wallahi ukimkataza anta dhalim libniki au bintiki wewe umemdhulumu msichana wako bila shaka umemdhulumu msichana wako mwanzo thanian umekhalifu amri ya mtume fazawiju wewe umekataa umekhalifu amri ya mtume fazawiju na wewe umekataa idhan hapo kukitokea fasado na aridh kama hadithi ilivyosema takun fitna wa fasaduna itatokea fitna utokee fasad sasa jitayarishe kupambana na hizo fitna na hizo fasad <clears throat> kwa hivyo hiyo ni faida ya kwanza katika fawaiza hadithi faida ya pili wafihi wafihi التحذير من ترك تزويج الكفء hadithi ya tuonya kuacha kumuozesha mwanamume ambaye ni kufu ya mwanamke tusirudishe mtukufu hata kama msichana ni mdogo hajabalighi wewe mwozeshe madamu ni kufu ili usimkose huenda ikawa ntabu baadaye kupata kufu kama yule usimwambie basi inshallah wewe njoo baada ya mwaka atakuacha balighi utakuja kumposa shore yako utamkosa unavamana gani kama atarudi tena yule mwanamume lakini mwenye akili hata kama msichana wake ni mdogo vipi harudishi kufu kwa sababu ati msichana ni mdogo wewe muozeshe miaka saba miaka minane miaka kumi atakuja kibalighi baadaye atamchukua shfi mwambie bwana mimi wewe eh, nakutaka na mwanamume mzuri siwezi kukuachilia lakini e, binti yangu bado haja kuwa mkubwa kwa hivyo insha Allah akisha tu kubalighi utakuja kumchukua la haraj ili ile kufu sikupotee. huyu ndo wali mwenye akili anavyofanya wali akiwa na akili ufanya mambo kama haya kwa hivyo fihi tahdhir min tarki tazwij al-kufr hadithi yatahadharisha yaonya kumrudisha kufu hatta la tata'attala an-nisaa ili wanawake wasiatwe wasiwatu wasitupwe majumbani wakawa wamekaa tu kila mtu akija hurudishwa kila mtu kufu akija hurudishwa sasa watataattal watakuwa wamekaa tu nyumbani hawana kazi ya kufanya hatta la tataattala ani zawaj ili wasiharibike kutolewa tena kwa hiyo hayo mafsada mwanamke kitupa tu nyumbani kahaoleki tena hadhi mafsada bila shaka kwa mujtama ni mafsada kwa wale wazazi wenye nyumba kwa hivyo kila mzazi uhapendelee ile anapendelea barobaro wake au msichana wake aingie kwenye ndoa ili dhuria iendelee ili nasli iendelee na hii ndio hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta zawaj kwa hivyo hiyo faida nyingine tatu tatu katika fawaid za hii hadith wafihi wafihi ni katika fawaid za hadith amrul awliya wameamrishwa awliya wa wanawake amrul awliya bitahri wal bahth qabla التزويج حديث ya waamrisha mawali wa wanawake bitahari walbahth kutefuta na kuchunguza Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wanawake chini yako wawe ndo walii wao kwa nini wewe anayekija tu haya anayekuja tu haya horat wa horat semanina ha watataka hii nyumba sitakuwa na wasichana nitakuwa toa wote ni sawa lakini watoe kwa mnasaba wake watoe kwa pale mahali anapostahiki usifanye wale wasichana kama gunia limekulemea sasa ajao humshindika la hayo si malengo hayo si malengo kwa hivyo wali ameonywa lazima afanye at-tahri wal bahth atefute na achunguze kabla tazwij kabla ya kutoa idhni kumwozesha binti yake au mtu wake ambaye kwamba yeye ni wali wake ama kuozeshana kiholela hii sharia haijakuamrisha pia hivyo kwa hivyo kukataza kukataza ndoa bila sababu haitakikani haukuamrishwa hilo na kuozesha kufungua mlango wa kuozesha kiholela pia haitakikani yote mawili makosa la usawa lipi ozesha baada ya kuchunguza ozesha baada ya kutefuta au saa ingine wewe mwenyewe kama walitefuta mwanamume kufu mlete nyumbani usingojee kuja usingojee kuja ambaye ana hikma na busara utafuta yeye ibtidaan mwanamume akamleta na hivi ndivyo masahaba wa mtume alayhi salam walikuwa hivi walikuwa wakiaridhia wasichana wao kwa wanaume wa khairi wanaume wa uzuri <clears throat> rabian katika fawaid za hadith wa filhi wa fihi ni katika fawaid hadith anna tarka tazwiji al-kufr kuacha kuozeshwa kufu ma'a raghbati al-mar'a na mwanamke amemtaka yule mwanamume au kamkataza na ni kufu yake dhulmun lihaqqiha hapo kuna kumdhulumu mwanamke haki yake alladhi a'taha Allah ambao kwamba Allah ndo alompa si yako haki ya kuolewa ule msichana wako si wewe baba ndo alompa ile haki amepewa na sharia aolewe sharia ndio ilokubali Allah ndiye alokubali wanawake wao wakiolewa unaposema mimi naziwia umeziwia tutakuuliza umeziwia kwa sababu za kisheria au ikiwa hauna sababu za kisheria na mwanamume ni kufu na ule mwanamke asema amemtaka huyu inaitwa i'dhal i'dhal yani i'dhal ni dhulmu almar'a an haqqiha alzawjiyya inaitwa i'dhal na Allah ametukataza wala ta'dhuluhunna yankihna azwajahu tusiwadhulumu wanawake kwa kuwakataza waume zao ilko baada ya kuwatwa kuna sahaba mmoja ukhti yake aliwatwa alitalikiwa mwanamume akataka kurudi kwa mkewe na mwanamke ataka kurudi kwa mumewe huyu ndugu yake kaingilia kati haurudi madamu ashakuacha khalas kaa nyumbani kwani huna kwako wewe huna kadha yale mambo lakini Allah kakataza sema wala ta'dhuluhunna ayyan kihna azwajahun eh wala ta'dhuluhunna msiwadhulumu wanawake kwa kuwazilia msiwafanyie i'dhal musiwafunge ule mutallaka kurudi kwa mumeo msimfunge kitaka kurudi yani saa yote arudi hiyo ndio sharia na ambaye hakutalikiwa pia ambaye ni bikra yoolewa sasa ukimnyima zawaji kwa mtukufu na mwenyewe ametaka hii ni i'dhal hii ni kumkataza haki yake ya zaujia aliyepewa na sharia kwa hivyo Allah Allah hii ina, inaonesha hukumu kubwa aliopewa wali yaonesha hukumu kubwa aliyepewa auliaul umur lazima wae na hadhari wasiweke vikwazo vingi kwenye ndoa mpaka wakawadhulumu wanawake wasiolewe masharti msururu mpaka uwe na hivi mpaka uwe na hivi mpaka uwe na hivi ndio wati wati uoe hii makosa na wasitasahal kwamba kila mwanamume akia upewa tu kila mwanamume akija upewa la hiyo pia usifanye kwa hivyo atakaofanya vipi huku hauko huku hauko kaa katikati hakuna kuweka shuruta ambazo kwamba zitavunda ile zawaji na mwanamke sasa ashakuwa na raghba na yule mwanamume uanze sasa kusumbuana na yeye haina haja kwa hivyo hii ni kazi kubwa aliopewa aulia wakapambane nayo wawe wachungulifu wawe wenye hadhari wenye kuchunguza thumma baada dhalik yasta'inu billah waozeshe wale aulia wale ambao ni muwallia wao من الفوائد katika faida za hadithi wafihi anna tarka dhalik tukiacha kuozesha makufu sababun lilfasadi wa wuqu'i alfahisha fil ard itasababisha fitna na fahisha ndio maana mtume akatuambia kabisa takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir mara utasikia mwanamke mzee kutoroshwa shakimbizwa ashakimbizwa mara utasikia mwenyewe amekimbia mara utasikia sema nitakujiua mimi kama mniozeshe mambo mengi ya aibu amba ma yasluh au sasa naye yule mwanamke akuoneshe ukipata yule mume kufu mwingine ambaye ni kuu aweza kuwa pia kufu akamkataa tu sasa naye na mimi nakuonesha na mimi sitaki kuolewa shona au aseme mimi sitaki tena kusikia mambo ya harusi mambo ni sitaki na tena kusikia sababu nini ni matendo ya huyu wali aliyoteleza mara ya kwanza alipotaka mwanamke kuolewa akasema kama mmemjibu fulani mimi ndo nitamalizikia hapa sasa utamlaumu nani kisha kwa hivyo lazima tuwe waadilifu usimnyanyase mwanamke haki yake kumpeana kiholela manake pia ukimpeana bila dhawabit bila shuruti pia kumnyanyasa na usimnyime mwanamume anayestahiki yeye ukamnyima pia kumdhulumu yote mawili usifanye hivi ndivyo wali mwenye akili anavyofanya na hii ndio sharia inavyotaka wafihi katika fawaid za hadithi ya sita wafihi anna alkafaata takunu fi amrayn as-sahih ni kwamba kufu ya mwanamume manako tumeambiwa tuangalie kufu tebe kufu ni nini na nini alkafaa takunu fi amrayn kufu huwa katika mambo mawili peke yake kisheria wa huwa alqawlu insha Allah ad-din wal khuluq jambo la kwanza ad-din wal khuluq dini na tabia kwa sababu hizi vitu viwili vaendana hakuna kutengana vaendana pamoja ad-din wal khuluq ni jambo moja dini na tabia bora kwa yule mwanamume awe na dini ambayo ile dini itamrithisha tabia njema eh si mtu wa eh, fahash wala silaan wala si mtu mdomo mchafu wala si mtu ana ghilza na fadhadha wala si mtu ana shidda wala si mtu ambaye kwamba hana rahma moyo mgumu hana huruma la la la hizi ni tabia mbaya huyu usimwozeshe akienda kimtwanga binti yako shore yako atakwenda mponde akuletee mwenyewe mwozeshe mtu alladhi rifq warahma wallin walkhuluq alhasan ma'a ad-din hilo jambo la kwanza kwa hivyo kafaa tutaangalia baina mume na mke kwenye mambo mawili jambo la kwanza ni dini zao wote wawili na khuluq zao wote wawili mume na mke na wewe upande wa mwanamume usende ukatafuta mwanamke ana khuluq mbaya mdomo mchafu saa zote ulaumu saa zote utukana mume saa zote hili lile hamalizi mashtaka kila siku ni mashtaka la hii tabia mbaya kwa mwanamke au hutoka toka saa zote toka kirudi toka kirudi ukienda ukioa mwanamke kama huyo shauri yako tafuta mwanamke ambaye ni musan fi baitiha amekingwa amehifadhiwa nyumbani kwao na adabu zake na heshima zake jambo la pili kwenye kafaa linaloangaliwa ni al-iffa al-iffa mwanamume awe ni afif na mwanamke awe ni afif al-afif nani ni yule aliojinyima na fahisha hafanyi uchafu hafanyi fahisha sio mwanamume enda zurure na kila wanawake kule enda zurure mwanamke huyo zurure mwanamke yule na yule ati sasa huyo ukuposa kuoa shore yako huyo hana iffa na mtu ambaye si afif hana ifa kwa nini unampa mke wako mtoto wako binti yako kwa hivyo la atakubuliza kwamba ah wajua bwana hasikii sasa nitakatulie mashaallah eh kwa nini hatulizi na wale kama yeye huko wahuni nje tafuta mwanamke pia kurandaranda ende kawaozesha amtulize mbona wakati kutafuta utulivu na kuja nyumbani kutafuta binti aliyohifadhiwa ah, ndo sasa ujiulize swali wewe kama wali huyu alipokuwa kirandaranda alikwenda kule nje sasa kule nje alipoona hakuna utulivu ndo ankuja kwako kutafuta utulivu kwa msichana wako ulomhifadhi intabe shore yako ukienda ukampeana akenda msichana akapata mateso wewe ndio utabeba dhamana wewe ndio utakuwa masuul amama Allah subhanahu wa ta'ala kwani hukumuona yule si afifa randaranda mbona ulimpa msichana sasa utajua mwenyewe utajibu nini falisani yattaqilla asiseme oh mimi ndio wali bwana mimi ndio kila kitu la ile wilaya mpaka uitumie vizuri na wewe mwanamume umepande yake badili kwenda kutafuta mwanamke aliyojihifadhi vizuri nyumbani anatafuta wanawake kurandaranda barabarani randa huko kiranda kule kiranda kule kisha ende amuoe si kufu yake si afifa si afifa akiuliza ah huyu bwana ashatembea na fulani ashatembea na fulani kwa sababu ah, lakini atatubia tatua mimi kimuoa tatua una hakika gani ule ataka ule kuzunguka zunguka nje ni vile atakakuolewa atakishakuolewa atatulia shore yako kwa nini utafute ambaye kwamba baada ya kuolewa atatulia na tayari kuna ambao kitambo wametulia majumbani wako tayari wakungoja wewe waende wewe tafuta ule kuzunguka sasa shore yako kwa hiyo wanadamu lazima atumie akili Allah subhanahu wa ta'ala alompa kwa kutambua mabaya na mazuri ya mwisho katika faida za hadithi wafihi kwa hivyo alkafaa ni mambo mawili ad-din wal khuluq ilo jambo la kwanza jambo la pili al-iffa anayekuja kuposa kwako chunguza mambo mawili haya ndiyo ya muhimu mambo ya kazi sijui mavazi yake sijui hukaa wapi hukaa mtaa gani mweupe mweusi mwekundu buluu haya hayakuhusu haya hayakuhusu hukumpenda hutaki kumwozesha muache usimpakure kumuuliza asili yako ni ipi yatokea wapi ah hiyo ni tabia mbaya ukimwona tu mtu sawa na mimi simpendelee binti yangu wewe patie jawabu aende ukae umweke vikao mpakure mpakure mpakure hadha majus. pakura uratu nas watakujua mpaka kazi yake mpaka alipo na nani mpaka subhanallah huyo mkuja hatia yake ndiye kuja kuposa tu maskini mkuja kuposa tu um, umetoka nje ya mada lakini utakaa wapi lakini utakaa ndio kukaa ushajua madhara haya mtu anao maskani hiyo ni sawa utauliza maskan unayo eh basi iko خلاص shughuli <clears throat> una wasiwasi pengine ni mtu mzivu sawa unao shughuli shughuli ninayo خلاص hiyo suala za tosha shughuli eh upata pato gani shughuli kubwa shughuli ndogo e, masaa ya kazi mangapi hayo yote hayakuhusu hayakuhusu wewe wataka muozeshe utaki usipakure e, mambo ya mtu ya ndani si vizuri si tabia nzuri kwa sababu suala hizo wewe mwenyewe pia unaiuliza huku huridhi kuulizwa huridhi kuulizwa mimi nimeambiwa na wengine amekwenda kuposa mahali ameulizwa mpaka pato lake la mshahara upata ngapi subhanallah ايش هذا اسرار الناس kwa nini utakujua ma yambaghi wewe wataka kumwozesha muozeshe hutaki mjibu jawabu nzuri ya kiungwana inshallah si riziki riziki labda iko kwingine kafi ama kumuuliza asila ambazo kwamba si mzuri si vizuri lakini lau utamuuliza masuala yanayoambatana na khuluq zake lau utamuuliza masuala yanayoambatana na swala zake na dini yake lau utamuuliza masuala yanayoambatana na ifa yake hapo umeruhusiwa kisheria bali lazima muulize yajibu taakkad huyu ni mtu ni afif yajibu muulize huyu mtu ana khuluq nzuri ama hana hapo sharia imekuruhusu na yule mwanamume akikasirika utamwambia bana hapo tansamehe mimi sharia imeniruhusu kama wali niulizie dini yako niulizie khuluq yako niulizie ifa yako mishahara na mengine sitokuuliza hata kwa sasa nafanya udarai mambo si yangu kwa hivyo jamaa sisi kama mawali lazima tujue masuala ya kuwauliza wale khutaba wanaoposa wasije wakatuona tuna tamaa ya dunia tumekataa ndoa kwa sababu tuna tamaa ya dunia na hii si vizuri si vizuri ni sawa mwanamume afaa aulize una shughuli ya kufanya ni sawa mafi mushkila mathalan aulizwa unao maskan ya kumweka mwanamke haya masuala dharura utaulizwa mafi mushkila lakini kupakura ndani ya hapo ma, ma yasluh asili yako ulianzia kwa nani ulipitia mlango gani hadhi kulluha umur jahiliya lima yanfa ma yanfa na ukisoma hadithi za mtume alayhi salam utashanga utashanga eh watakuwa walikuwa na mambo ya usahali al-Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu ile kisa chake cha kuwa aliambiwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam Mughira nenda nyumba fulani mwambie Rasulullah ameniamrisha uniozeshe binti yako amwambia hu sahaba Mughira nenda nyumba fulani mwambie Rasulullah amenituma nije nimwangalie msichana wenu mniozeshe angalia watu waliokuwa na imani sawa sawa akaenda kibisha kule wazazi waliposikia ile habari wakamwambia msichana wake bwana umekuja kuangaliwa na uolewe na rasul ndo ametoa amri msichana mwambie babake muulize swali moja tu je ni kweli rasul ndo alompa hiyo amri maana mimi kuonekana sitaki lakini ni rasul alomtuma je nione ulize swali moja tu basi akaenda akaulizwa Mughira arsalaka rasulullah msichana auliza ni mtume ndo alikutuma akaambia basi mfungulie niangie fungulie niingie akafunguliwa mlango akamuona yakulu Mughira fanakahtuha kisha nikamwozesha hakuna hii wala hii mbona nitumia watu mbona nitumia mtu si mpaka nitakia mambo mingi yetu haya hakuna madamu ni rasulullah na sharia imefanya hivyo خلاص mtu almu'min yastaslim lidhalik wa yanqad na ndio utaona baraka na masikizano na khairi na vizazi vyema vilipatikana huko kwa sababu tayari toka kiingia kwenye ndoa watu wanaingia kwa nia safi roho safi lakini sisi mawali leo mimi nikitaka kuozesha kwanza upiga hisabu ya mitaji yangu itakuwa vipi ehe baada ya kuoa msichana ataleta dakhal ngapi ile dakhal eh yajib yani tataajab baadhi ya nas wanavyofikiria hii la shaka na ndio maana Allah huwanyima sasa hawa wanaoyataka msichana atakuja kuolewa wakawa hayapati sasa wameanza kuvuruga ndoa za watu wameanza hasira anaanza kumwambia msalamu mume wako wewe hivi mume wako hivi mume wako vile anatani mwanamume alashan yale mambo alikuwa na tamaa baada ya ndoa ile waliyapata ameyakosa fama yambaghi hadha ma yambaghi hadha la shaka hizi ni khuluq mbaya ambazo si mzuri ثم ذكر الحديث الذي يليه hizo faida ndio faida zilizoko kwenye hadith hiyo ya 63 amma sahih alhadith الرابع 60 pia ni Abu Hurairah رضي الله عنه في حديث مهم جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما نتومي صلى الله عليه وسلم لا تن لا تنكح المرأة المرأة لا تنكح المرأة المرأة منامك hamuozeshi منامك منزاكي hawezi wali kuati mwanamke yeye ndo wali wa kumwozesha mwanamke mwingine hakuna hii kwenye Uislamu wala tunkihul mar'atu nafsaha wala mwanamke hawezi kusema mimi nisharuhusu nishaamua nitaka kuolewa niozeshe nishajiozesha ati yeye mwenyewe awe wali wa nafsi yake haya mambo katika Uislamu hakuna hakuna kwamba mwanamke awe wali wa nafsi yake amwe kujiozesha mwenyewe ati mimi nataka hata kama watu wangu wataki mimi nishaamua na mimi ukiulizwa idhini ya wali iko wapi wali mimi mwenyewe kifa mwanamke utakuwaje wali hakuna mambo hayo wala vile vile mwanamke hawezi kuchukua wilaya ya mwanamke mwenzake akamwozesha mama ati mimi nishaamua mimi ndo wali wa binti yangu hakuna mambo kama hakuna katika Uislamu au ndugu wa kike achukue wilaya yeye atamwozesha ndugu yake wa kike mwingine wali ni lazima ni pande ya kiume mambo hayo hawakupewa wanawake mwisho hadithi qala abu huraira rawi wa hadithi ambaye ni sahaba abu huraira asema kunna na'uddu allati tankihu nafsaha sisi tulikuwa tukimchukulia yule mwanamke anayejiozesha nafsi yake azania tukimuita tukimuita mzinifu maana hii ndo tabia ya mzinifu haiwezekani mwanamke aamua atatajiozesha mwenyewe kama hana tabia chafu kwa sababu kule nje ashazoea kuzunguka na wanaume sasa ndo akikwambia atajiozesha mwenyewe hata sije jambo la ajabu tayari yeye kuzunguka na wanaume kwake akwambia ah mwili si wangu bwana yaani, mwili wangu ewahusu nini nyinyi mara nyingi huyu ni mwanamke mchafu mwenye tabia chafu fil ghalib utamkuta ni mtu anafahisha na ndo maana sahaba huyu akasema hivi tulikuwa tukiwazingatia wale wanawake wa kujiozesha wenyewe tulikuwa tukiwaita wazinifu tukiwaona ni wazinifu kwa sababu mzinifu ashazoea tabia chafu za kujipeana peana kiholela ndio maana atakujiozesha atajiozesha mwenyewe wala hajali na mara nyingi mimi nawaambia tazameni ndoa kama hizi mara nyingi wa watu wachafu watu wema hawaoani hivyo kwa kukimbizana ati mtu aje nyumbani amnyakue mwanamke kimbia naye hao watu lakini hao tayari ni watu wana watu wachafu ndio vitendo vao wakanyanyurana katukuana wakenda huko ala kulli hal ma'al asafi shadid haya mambo yako na yako katika mujtama wetu na wallahi ni aibu hata kuelezea utakwendaje boma ya mtu uibe mwanamke utoke naye mbio atenda kumuoa kuna kumuoa nini hapo penda kumuoa kitu gani na kwenye Qur'ani Mola wako akwambia fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna fankihuhunna masharti mawili ya ndoa fankihuhunna biidhni ahlihinna sio biidhnihinna si ruhusa za wao wenyewe biidhni ahlihinna chukueni ruhusa kwa watu wake mwanamke hiyo jambo la kwanza waatuhunna ujurahun alafu muwape na mahari yao hakuna kuolewa bure boma uibe mwanamke mnyakwenda na hujampa mahari hujatafuta ruhusa kwa wenyewe ati walala naye ati mimi nafanya hivi ndo baadaye ndaje niozeshwe huu ni uchafu hawa ni watu wafahisha ndio wanafanya hivi ama ahlul khuluq wa din watu wa tabia na dini hawafanyi hayo qat'an في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على أنه لا نكاح إلا بولي hadithi yaonesha wazi kwamba hakuna nikaha itasihi mpaka wali na nikaha yoyote ambayo imefanywa bila ya wali mwanamke akajitorosha na mwanamume akaenda kafunga ndoa bila ya idhini ya wali hiyo ni nikaha batil hiyo nikaha nini ni batil si sahihi si sahihi na Aisha radhiallahu anha ndio aliyosema hivyo idha ankahat almar'atu nafsaha fahiya zaniya haya maneno nani ya Aisha radhiallahu anha mwanamke yoyote akijitukua kenda kajipeleka mbele kujiozesha mwenyewe huyu ni mzinifu mana hakuna walii pale hata kama kenda kasoma akdi kasoma khutba, kapewa mkono kapewa cheti na maliza kila kitu lakini haitwa fahisha haitwi ndoa hiyo hitwa fahisha haitwi ndoa kwa nini kwa sababu hakuna wali hakuna wali aslan pili katika fawaid za hadith wa fihi anna almar'ata anna almar'ata لا تثبت لها ولاية في النكاح ولا في غيرها وفيه katika faida hadith anna almar'ata kwamba mwanamke la tathbutu laha wilaya sheria haikumthibitishia wilaya mwanamke aina yoyote la fi nikahi hakupewa wilaya kujiozesha mwenyewe wala fi ghairiha wala hakupewa wilaya kusimamia utawala wowote mwanamke hawi walii wa jambo lolote hawi walii wa nyumba hawi walii wa chochote walii anayekuwa huwa katika jinsi ya kiume jinsi ya kiume kwa hivyo wale wanamtawalisha mwanamke mambo ya nyumbani akamwambia haya bana hii nyumba yapelekwa na wewe hawa ni majuhali wainga mijahili wanaume wajinga wasoelewa lolote ikiwa eh sheria imekataa yeye kuwa wali kwa nini wamkabidhi nyumba wamepeleka eh, una akili mzuri huana akili mzuri huyu mwanamume akili yake fi madhi yeye hawezi hata kujitawala nafsi yake atatawali boma nzima apeleke nyumba yenye familia au atukue wilaya ya nchi amtawalishe mwanamke hawa akili zao ziko sawa fi madhi mwanamke nyumba ya mshinda hata nyumba nafsi yake hawezi kuitawala atawezaje kutawali nchi atawezaje kutawali wizara fulani wala kitu fulani hadhi kulluha min aljahl wala uislamu hauungi mambo hayo hauungi mambo hayo kabisa kwa sababu mwanamke ni, ki, ni kiumbe cha kutawaliwa siku zote hawezi yeye kutawali si maumbile yake hayamruhusu wala si unyonge wala sio kumdhulumu ndio alivoumbwa ameumbwa hivyo kutawaliwa hajaumbwa yeye kutawali haya si mambo yetu ni mambo ya alkufar si mambo yetu kwa hivyo yeye hathibitishiwi wilaya wala kujiozesha mwenyewe yote amekatazwa lakini ama kujiaridhia kwa mwanamume kwa adabu hii hakatazwi mwanamke lao atajiaridhia nafsi yake kwa mwanamume amwambie kwamba kama una raghba kunioa njoo hii hakatazwi kisheria bora tu amwambie kwa adabu kwa sababu kujiozesha hawezi sasa sheria imempatia badali badali nini kujiaridhia wazi pengine amfikishie salamu mwanamume fulani ukiwa na raghba ya kuoa mimi niko tayari tafadhali bila kuzungumza naye bila kufanya alaka na yeye stara yake kamili hii si aibu wala si aibu hata ilikuwa wakati wa sahaba sahaba kathir موجود هل لي إليك من سبيل قال حتى تسلم قصة أبو أيوب كم أم أيوب قصة أم سليم كولوانا babake Anas ilikuwa ni haya haya alijaridhia akamwambia silimu nikoe na akasilimu na akaoana wala hakuna chochote kisheria kilichopingwa kwa hivyo lau mwanamke amejua ame, mwanamume fulani ni kufu nzuri kwake na achelea atamkosa akamtumia salamu kama kwa barua akamwandikia au akamtuma wali wake nenda kamwambie fulani kama ana raghba ya kunioa mimi niko tayari hiyo hakatazwi wala hakuna ubaya bora atumie maneno ya adabu asitumie lugha chafu hadha majuz kama lugha zinazotumika leo na vijana hapana haya mambo machafu ambayo hayatakani ama kutaka kikweli kwa adabu sharia haimkatazi kujiozesha ndo amekataza ama kuaridhia nafsi yake kwamba mimi niko tayari kuolewa na mwanamume kufu fulani kamwambieni aje hii hakatazi wala wewe mzazi usimsute sasa afanye nini hebu niambie afanye nini kujiozosha mwenyewe nikatazwa hawezi hawezi kuwa wali sasa sheria ilompa ni hiyo silaha moja tu kwamba akwambia wewe baba fulani mimi kama na raghba mwambie aje anioe iko taabu gani kwa nini unamsuta mayajuza hadha mwachie hiyo ni jaiz wala sharia haikumkataza yeye kufanya hivyo wala si aibu ni kutaka kwa kitu kwa adabu na kwa heshima lakini ama kumtafuta mwanamume kwa siri siri kwanza kuzungumza naye kwanza kwa ah, hapana hapana hiyo ni makosa moja kwa moja kwa sababu hiyo mwisho ni fitna mwisho ni fitna thalithan katika fawaid za hadith wafihi أن nikaha biduni waliyin batil وأن anna dhalika min sha'ni zaniya mwanamke kuolewa pasina wali hiyo nikaha ni batil na jambo hilo ni katika shani ya wazinifu si shani ya wanawake wasafi si katika mambo ya wanawake wasafu wasafi kujikimbiza kwao kwenda kujipeleka mahali hata ndio kuolewa mara nyingi huwa ni mchafu mara nyingi mwanamke ni mtu wa fahisha ama akiwa ni mtu wa afifa mwanamke ana wallahi hatoroki kwao akaenda kujipeana kwa mwanamume abadan hakuna mwanamke hur afifa atafanya hivi Allahumma illa ikiwa ni amemilikiwa ama mwenye kazi baya kazi ni kazi yao mafi mushkila lakini hurra na ndio maana ipo eh, masala ya uzinifu adhunnu ni Fatima ama ni Aisha akamuuliza Mtume صلى الله عليه awatazni al Aisha eh? amuuliza mtume alayhisala awatazni alhurra yani mwanamke aliye huru huzini hii sijasikia si tunajua anaoziniwa ya kazi kwa sababu mwanamke akiwa ni mtumwa mwa kazi huwa haoleki sasa ndo tafute mwanamume huyu na kila mmoja hataki mtumwa lakini kama kuna mwanamke huru Aisha ameshangazwa sana eh kuna mwanamke huru duniani anaweza kuzini Allahu akbar yako wapi haya yako wapi hazi wapi nyoyo kama hizi za salaf saleh angalia wanawake hao ameshangazwa akisikia mwanamke huru aweza kuzini ashangaa mama yetu Aisha haya mambo ya watumwa si waungwana wa muungwana hazini muungwana hazini kabla ya dini ile uungwana wake yamkataza kuzini kabla ya dini hii ndio tabia ilikuwa zamani kutoka inda al-arab kadiman lakini subhanallah hawa gharb wametusawiria fahisha ya zina mpaka subhanallah imekuwa ndio jambo kama kunwa maji kwa baadhi yetu nasallallahu alafwa wasatra Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze maana yake subhanallah leo fahisha kama hii hadith wala haraj hata tastahi min dhikri watoto wa Kiislamu wasichana na wavulana wanaoyafanya leo hii nafikiri hata wale gharbu na waje kwetu wasome sasa ilipofikia mtumu huwazidi labda Allahu aalam lakini tumefika mahali pa hatari wajua sisi twafikiwa na mambo kadhaa kupitia haya masimu twapigiwa twaelezewa ahwal zingine wasikitika yani mtu akuuliza hali kama hii yani yatokea hii hali ambayo eh, yatokea tataajabu wallah kwa hivyo Allah Allah na hii yote nini kuweka vikwazo milango ya ndoa tumefinya milango ya ndoa tumebana milango ya ndoa sasa wanaume hawana badali na wanawake wameamua sasa wenyewe kupelekana watakapo jamaa tuzundukeni kijana wako atakakuoa wamkera nini mbona wewe hukukerwa kuoa uliozeshwa mi wallahi nastaajabu barobaro wamekufuata kwa adabu na heshima mzazi wangu mimi sasa siwezi tena nahitajia kuoa kwenda kedha wewe mdogo mpaka ufike miaka fulani hizo wewe mwenyewe babako akukufanyia hivyo kwa nini unamfanyia mtoto wako ati ulimwengu unavyokwenda sasa ulimwengu unavyokwenda sasa unakwenda vipi mbona ulimwengu wako wewe ulikuwa umetulia hakuna fitna na ulitaka kuo na ulimwengu huu ambao kwamba umeharibika hivi asioe kif fallah allah tulipofinya haya mambo sasa ndo angalia sadaqa rasulullah fasadun arid ndo hizi hali mnazosikia zote hizi wallahi tumepunguza au tumezorotesha mlango wa ndoa bado hatujaushika kama sheria inavyotaka haya hayo mkuhusu barobaro haya kuhusu mwanamke ha, hakuna wewe huolewi sasa mpaka ufike siyo miaka fulani kuwekwe kama ndo sharia ndo nidhamu chini ya miaka fulani hakuna kuolewa ndo sasa haya mnaoyaona haya tusitarajie mengine haya mtume ashayatabiri ashatuambia kitambo yatatokea ndo haya na sisi twajua kisheria mwanamke hajawekewa miaka yoyote ya kuolewa aweza kuolewa hata mwaka mmoja hata miezi aweza kuolewa hakuna hakuna kipimo chochote kisheria mwanamke cha kuolewa kwa hivyo tukijiwekea vikwazo mkijietaka mazito yeye Allah atawapa mazito sasa tulipotaka mazito ndo haya sasa Allah ametupatia tu, tuvune tumeze uchungu tustahimili lakini wallahi mwenye akili mapema humuokoa mtoto wake mwanamume haraka amezie kubalighi tumozesha kabisa huu ni mtu sasa ana akili mzuri japokuwa kwenye jamii ataambiwa ah, yule yule hana akili yule yule mtoto ambaye juzi tu muozesha eh, kwa jamii huyu hana akili lakini wewe weka lako rohoni fanya wallahi atakuja kukushukuru yule mtoto ukifa atakuombea na dua atakuja kusema kweli babangu alikuwa atakunihifadhi eh mwanamke amitasa kuolewa kisha kutasa tu wewe muozeshe kabisa usingoje maneno ya watu fulani kidha wewe kuwa na lengo lako weka target yako mbele mridhishe Mola wako ufanye la usawa na tena hususan nikipata mtu kufu tukiacha jamaa hizi tabia tukawacha mambo haya yetu basi sasa tukiingiliwa na mambo mengine ya kigeni tusilaumu isipokuwa sisi nafsi zetu na la shaka sisi sote kama wazazi tuwaona sasa wallahi tuwaona ayanan maafa ya ndoa kupunguza ndoa kuweka vikwazo ndoa tuwaona maafa yake angalia watoto wetu wanavyorandarana angalia wasichana wetu wanavyotoka billahi alayk yule msichana yule lao ange nyumbani angefungwa na mume singebakia nyumbani kama angalia mume na wale wanaume wanaokaa vibarazani mpaka saa saba saa nane na saa 9 usiku wangelikuwa wamefungwa na wake zao nyumbani wangelikuwa na shughuli kushughulika na, na maafa yangepungua kwenye jamii kwa hivyo hizi ni dawa ambazo kwamba za kisheria na mimi kama nasiha mimi nafsi yangu na sisi ambao wazazi wengine na kila anayenisikia wallahi lau tutataka mbinu ya kupunguza shari ya maadui tukithirisheni ndoa tusiwekeni vikwazo vingi mimi nawaambia wallahi mtaona faida yake baadaye kwa sababu aadaul islam wanafurahi sana ndoa zikivundika kwetu na uzikipungua min alfawaid katika faida za hadith ya nne wafihi wafihi muraatul ahliya sharia imechunga ahliya ya mtu fi wilaya katika wilaya fala yatawalla al illa man kana ahlan laha hatawalishwi mambo kisharia isipokuwa ni mtu husika mwanamke hakutawalishwa kuongoza kwa sababu hahusiki na uongozi wewe unapomtukua mwanamke ukamtegua kiongozi ngojea kufeli ngojea kuharibika shore yako unapotukua nyumba yako ukamkabidhi mwanamke umwambie shore yako usimlaumu ila nafsi yako kwa sababu gani sharia haikumfanya yeye wali kwa sababu hana ahalia ya kuwa wali paka mwanamume ndio mwenye kupeleka mambo ya mwisho katika hadith wa hadith wa fihi dalilun ala qusuri almar'a fihi dalilun ala qusuri almar'a hadithi yaonesha upungufu na kasoro ya mwanamke kimaumbile kimaumbile hadithi yaonesha upungufu na kasoro ya mwanamke kimaumbile kivipi wa annaha idha kanat la tasluhu an takuna waliyatan ala nafsiha ikiwa mwanamke haruhusiwi kuwa wali wa nafsi yake kujiozesha mwenyewe fa innahu la yasluhu an takuna waliya lighairiha ikiwa sharia haikumruhusu yeye kuwa wali wa kujisimamia mambo yake mwenyewe pia amekatazwa mpaka mwanamume msimambie hata mambo yake mwenyewe hasa ya ndoa yake mpaka mwanamume amsimamie kefu mengine mimbabi aula ikiwa kujiozesha mwenyewe pia hana haki mpaka amri ya mwanamume atoe ndo aozeshwe hii dalili kuonesha mambo ya mwanamke yote yako chini ya mwanamume mambo ya mwanamke yote hata yake yake mwenyewe binafsi yako chini ya mwanamume mpaka jambo la shahwa yake mpaka mwanamume amuamulie hakuna kama gharb oh mimi najisikia ati ajisikia kwenda na huyo ajisikia haya mambo ya uhayawani lakini uislamu mwanamke mpaka shahwa zake ameziweka chini ya mwanamume aruhusu ndio aolewe na hii ndio uzuri wa uislamu wetu ambao wautamani wale wengine hawana wala si unyonge hiyo ni kuonesha masulia kwa hivyo mambo yako yote yametiwa chini ya mwanamume kaa ukijua usitasarraf kwenye wilaya ya mwanamume mpaka ruhusa yake ikiwa yeye ndiye wali wako ina maana ile wilaya yako wewe yote nyumbani ni yake mpaka usitasarraf mpaka utakiruhusa kwa ule wali ambaye ni mwanamume na mwanamume naye upande wake ni lazima aelewe kwamba majukumu ya mwanamke yote yako chini yake hakuna kukwepa wala kutaka kuhepa huku na huku pia mwanamume naye na matatizo afahamu kwamba madamu mwanamke ni mnyonge amewekwa chini yako basi ujue uweze kubeba yale yake yote umfanyie kulingana na uweza wako na istitaa yako ama kuhepa na kusema ah kupuza na kuachilia majukumu yako kisha ati wataka kuwa wali kefa hadha kalam kefa wataka kuwa una wilaya na we wilaya yako umeizorotesha kwa hivyo pande zote mbili kila mmoja arakibishe matatizo pande ya mwanamke ni lazima akubali kwamba yuko chini ya mwanamume yeye na mambo yake yote na pande ya mwanamume lazima akubali kwamba sharia imembebesha hayo mambo ayabebe na ayafanye kwa roho safi na akitarajia thawabu wallahi mimi nastaajabu kwa nini wewe uzoroteshe majukumu ya wilaya mwanamke angalia mtume akwambia ukitukua tonge la chakula ukimwakiza mkeo ukamtia mdomoni andikiwa thawabu mpaka Saada ashangaa ambe Rasulullah Eh, mpaka hata ma taakulu arrajul naam hata ma tadhahu fi fi imraatik hata ukitukwa chakula ukimtia ukimwakiza mkeo ukamtia nani apata thawabu annafaka ukenda ukachuma nje ukanunua mchele sukari nini ukamletea mkeo nyumbani apikie alee na familia apata thawabu sasa hasara yako wewe mwanamume ni ipi mimi mbona sielewi hapa utahasirika wapi wapi utapata hasara ikiwa wewe waandikiwa ajira na Allah kwa hivyo Allah Allah pande ya mawali warakibishe na pande ya wanawake ikiwa wali wako mume wako mwanamume wako yuko sawa kimaja hukumu yake yuko sawa kikiwilaya ki, ki yake sawa sawa mwanamke usimsumbue kwa sababu ukisumbua mwanamume kama huyu atakuja kugeuka baadaye azoroteshe majukumu na pande ya mwanamke na mwanamume kweli ikiwa mwanamke umeatiwa na sharia kila kitu chake kiko chini yako kwa nini wamtesa kwa nini wazorotesha haki haki zake kwa nini wazorotesha haki za familia na ikiwa wewe wajua kwamba hata shilingi moja ukampa apata thawabu Allahu akbar itakuwa labda wewe mwenyewe sasa hutaki hizi ajira sasa shore zako fallah Allah ikiwa sharia haikumwachia mwanamke wilaya ya nafsi yake mwenyewe imekupa wewe mwanamume haina maana sasa umuone umdhulumu umnyanyase ate kwa sababu yeye hawezi kuwa wali ni kweli hawezi kuwa wali wa nafsi yake wala wali wa mwingine ndio maana ukaachiwa wewe mwanamume usimame kama babake kama nani yake kama kila kitu chake umshughulikie ule mke wako <clears throat> na utimize majukumu yake kulingana na uwezo alokupa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukiendelea ukazorotesha wilaya yako kwa mwanamke ukamdhulumu hukuku zake ukamuonea pengine ukampiga ukamvunja mahali hayo yote ni katika mambo yana hisab kesho utakwenda kuhesabiwa na Mola wako subhanahu wa ta'ala naktafi bihadha القدر تكم hapa leo inshallah